Euskararen erakunde publikoan sos laguntzak 2000 hamazazpiko lauetan emendatzen dira. Euskal Alkagoan bozkatu laguntzak, jakusten diala hizkuntza politikaan azkartzeko, nahikunte azkar bat badela erandeiku Jean-René Etxegarai, Euskal Alkagoan lehendakaiak. Ce budget donc euh, a été voté, mais il contient malgré tout un, un certain nombre d'avancées euh, de nature politique. Et Budgeta bozkatu da eta xede politik azkarak badia. Hala nula, bozkatu dugu sortzien eta hiutan hogei mila euroeko laguntza, EPN alde. L'ensemble des communes, l'ensemble des communes versait une somme de 260 000 euros. Oai arte, herrien artean, bere huneta hiutan hogei mila euro sen emaiten. C'est donc une décision qui a été prise euh, dans la séance d'aujourd'hui. Mathieu Berger, Euskararen erakunde publikoan lehendakaian tako, c'était quand même, je trouve, politiquement le minimum que devait faire la communauté d'agglomération et hein, de se mettre au même niveau que l'État, la région et, le département. L'autre effort qui restera à faire pour la communauté d'agglomération, c'est de développer son propre euh, service de politique linguistique et ses actions euh, dans le cadre de ses compétences. La hoier esker, kajik lau miliu euroeko budjeta izanenda eta lau lehentarzen ikusten dutu. Gehitien komunikabidiak eskaulatik kanpoko animazioak eta Euskararen erakunde publikoen serbutsien emendatzia. 2.000 hamazazpiko budjeta, transizioko budjeta izanen da eta EEP eta Euskal Alkargoan artian ikusi beharko da nula bakotxek belekia atzamaiten dian. Guai, budjeta lantuko da administrazio kuntselian, estatia, departamentia eta Euskal Alkargoako ordezkaiekin eta maiatzean, untxalaz, boskatuko da budget hoie.